Konfinamendu komplikatu baten ondotik neoprenoak eta taulak berriz prestatzen asida angeluaga. Aitortzen du geldirik egonden denbora guzi hori komplikatu izan dela beretako ere. Bilabetez ez dugu lan egin eh, eta bon, uh, gu badugu apilila, normalki badugu hilabete bat eh, hainiz lan badugu zenta badira uporrak. Voilà, maiatza ere bada ilabete bat on bat. Begin dugu enpresa bezala, eh, etzi dugu, eh, askok etzi dute, eta beguk ere ez dugu lan egin. Takigu bateren ere nora joiten giren, me bo, gira ikusiko, nola pasatuko den unda untan ere, zenta frantzeko gubernuak errandu hartzen azutela eh, oporak, oa ba, ikusiko izan den denez jende edo ez, eh, ene ustez izan den da bitxia, eh ikusiko nola pasatuko dena. Asteko aroak ongi laguntzen du mementuko, angelun klaseak asteko baimena badute, baina ez dira ala ere baldintza oberenetan. Iban ituk bide. oraindik eh, ez dakigu inozenta badugu baimena emaiteko klaseak, baina angelonik badut um, baimena ere ezartzeko nire etxola, egurezko etxola ondartzan, eta orain ez dugu ino hori, eh? baimena hori ez dugu. Ez dugu ez montatzen al eh, kabana hori, etxaloa, etxaloa, Orduan hori, bon, orain dik, voilà, eman intugu klaseak, me segurazki aparkalekuan aldatuko gira eta hasiko gira hola. Piskanaka. Piskanaka. Aste untan lehen kurtsuak hasiko dira eta pentsatzekoa da uda intzinatuara arau ere harinduko direla eta baldintza hobeak jinen direla.